виявився мужнішим, і вони заходились у чотирьох торсати всіх, кричати і ляскати по щоках рукавицями. Турбалон за ці півгодини встиг отямитись і розпустив шнур. Жак Антуан позв'язував усіх дуже коротко, а ще за півгодини вони нарешті пішли, шарпаючись і раз по раз падаючи. Поземок піднявся до самих пліч. Дах оселі втонув у сірому вировищі, але вони йшли і йшли, дивлячись на посмуговану суриком щоглу, яка весело ряхтіла у жовтому сонячному промінні за кілька сот кроків одних. Якщо поземок не накриє нас із головою, сказав собі Булат, ми обов'язково дійдемо. Вся надія тепер на цей хрест. Він думав про щоглу яка мов би, гальванізувала волю до краю знесилених людей, гнала в жилах загуслу кров і підтримувала в серці правічну надію, що все у світі має початок і кінець, навіть найнестерпніші страждання. Жак Антуан підтримував місіс Кет, перекинувши її руку собі на шию. А Булат майже в такий спосіб волік естраду і тяг лорда за шнур. Шотландець Макміллан допомагав Джонові Сміту, хоча теж вибився з сил. А Хо Цудай із брусом вели попід руки Пата. Схуги, час по час озивався ескімос, уже давно невидимий, як і його нарти та пси. Зв'язані одне з одним люди йшли хисткими кубками. Так минула година чи дві. І тоді сталося найжахливіше власне те, чого Булат найдужче боявся. На них упала ядуча сіра пітьма, щогла зблякла і розтанула. Булат не був марновіром і знав, що надприродних сил не існує. Та тепер почав молитися і вголос проказувати нестямні слова, хто зна до кого звертаючись, відверни. Засліпи їм очі. Я зроблю все, що ти побажаєш, тільки засліпи, засліпи і не дай глянути вгору. Через кожних 10-15 кроків естрада непритомнів і безвільно зіслизав з його плеча. Тоді він і сам був ладен упасти. Смерть уже перестала здаватися не чимось неприйнятним і страшним, а логічним збавленням бо тіло давно переступило за ту межу, де кінчається інстинкт самозбереження, де не існують білі страх, а тільки спрага спокою. Та в цю мить напинався шнур, і Булат підсвідомо стискав зап'ясток естради. Попереду сіріла чиясь тінь, ледь жива невиразна пляма. Булат уже й не пам'ятав, до кого його прив'язали але пляма ворушилася і жила, і від неї полин війшли ледь відчутні імпульси, які на мить розбуджували в ньому життєдайний страх. Тоді Булат починав знову благати, звертаючись до крижаного материка, який набирав образів давнього злого духа Торнарсука, щоб той осліпив людей, не дав їм глянути вгору і збагнути, що рятівного маяка давно немає, і квапиться нема куди. Торнарсук шаленів ще дужче, зглянувшись на його нестямні палкі слова. І люди й досі повзли у снігових чорториях, не підводячи голови. Булат рухався на осліп. Гуркіт бурану оглушив його. Він механічно переставляв ноги, невидимі в суцільному густому снігу і коли почув тихий, заспокійливий вигук, не засумнівався й на мить, що то голос гренландського злого духа, який спиняє своїх собак. Але вигук прозвучав і багатократно повторився. Тепер крізь гуркіт і хиже виття бурі чулося безперервне Ах. Булат упізнав обличчя ескімоса, який знімав з його шиї рукою стради і кричав Собаки знаходили дорогу, там вікно. Обличчя в нього було посічене до крові.